Глава 21. Маліт робить висновки. Понеділок, 4 вересня. Маліт готував доповідь по справі Дікінсона, коли несподівано задзвонив телефон. Вас хоче бачити, містер Дедман, повідомили його. Говорить, це дуже важливо. Інспектор зітхнув. Відкрита тека з написом Дікінсон на обкладинці тепер розпухнула від паперів. Інспекторові хотілося скоріше закінчити доповідь, відзвітувати і із спокійною душею відправити теку до архіву, тому його дратувало всяке стороннє втручання. А як можна вічливіше попросіть його зайти завтра, сказав інспектор. Зараз я дуже зайнятий. На тому кінці трубки замовкли. Потім все той же голос вимовив Джентльмен говорить, що повинен побачити вас саме сьогодні, сер. Завтра, за його словами, буде вже пізно, тому наполягає на сьогоднішньому візиті. Голос трохи тихіше додав схоже, йому дійсно дуже треба вас бачити, сер. Що ж, тоді нічого не поробиш, відповів Маліт, змиряючись з обставинами. Скажіть йому, щоб піднімався. Хвилиною пізніше містер Дедман увійшов, точніше, влетів в приміщення. Він не став витрачати час на вітання і відразу заговорив про предмет, що цікавив його. я зайнята людина, інспектор, і ви, без сумніву, теж, тому не став би вас турбувати без крайньої нужди. Але цей візит безпосередньо зачіпає інтереси мого клієнта, який я покликаний захищати. Я і моя адвокатська фірма займаємося облаштуванням справ покійного містера Леонарда Дікінсона. Він застрахував своє життя на велику суму і. Можете не продовжувати, містер Дедмен. Я повністю в курсі цієї історії, перебив його Маліт. Правда, дуже добре. Тоді не стану займати ваш час непотрібними міркуваннями. Просто сьогодні, останній день, коли я можу прийняти договірну суму від страхової компанії, якщо випадок з містером Дікінсоном – розглядатиметься як справу про самогубство. А наскільки я зрозумів, ви розслідували цю справу, тому хочу отримати від вас відповідь на одне єдине питання це дійсно самогубство або все-таки вбивство? Це тихим голосом вимовив Маліт, поза сумнівом, вбивство. Відмінно, дуже зобов'язаний за інформацією. Заїду до вас на тижні, якщо страховій компанії знадобляться докази. З цими словами містер Дедман схопився з місця і попрямував до дверей. Неймовірно, з подивом вигукнув інспектор. Невже вам зовсім не цікаво, хто убив вашого клієнта? Звичайно, цікаво, але з цим можна і почекати. Я, бачте, адвокат, а не поліцейський. Крім того, Внизу мені сказали, що ви дуже зайняті. А вам сказали правду. Проте у ваших же власних інтересах ознайомитися з деякими фактами цього розслідування, перш ніж вирушати в страхову компанію. До речі, у справі є один пункт, який варто було б обговорити з точки зору закону в першу чергу. З точки зору закону, протягнув містер Дедмен, зупиняючись і знову саджаючись на стілець. Саме, прошу вас пояснити мені, як покійний Леонард Дікінсон розпорядився своїм станом. Половина повинна була відійти вдові, а друга половина двом його дітям в рівних частках. А яку частину складуть суми, отримані від страхової компанії, ви їх враховуєте? Зрозуміло адже вони будуть головною частиною усіх грошей і майна мого покійного клієнта. А чи існує закон або правова норма, містер Дедмен, які забороняють вбивці наслідувати обіцяну йому по заповіту частину грошей і майна? Містер Дедман відкрив рот і втупився на інспектора витріщеними від подиву очима. Усі його підкреслено ділові манери немов випарувалися принаймні на якийсь час. Інспектор, пробурмотів нарешті адвокат, хто убив мого клієнта? Його син Стефан. Боже мій. закричав Дедман і, діставши з кишені носову хустку, протер лоб. Боже мій, повторив він, знизивши голос. Ви це серйозно, інспектор. Ви це серйозно, інспектор. Абсолютно. Але в цьому ж немає ні сенсу, ні логіки. Стефан подумати тільки. Адже він увесь час наполягав на тому, що що його батько був убитий, чи не так. А саме так все і сталося. До речі, це єдиний випадок в моєї практиці розслідування тяжких злочинів, коли вбивця вимушений доводити, що вбивство дійсно мало місце, щоб отримати бажаний результат. Містер Дедман знову напустив на обличчя вираження ділової людини, подивився на годинник, повернув його в кишеньку жилета, потім схрестив ноги і відкинувся на спинку стільця. Прошу вас, розкажіть мені все про цю справу, вимовив він рівним, спокійним і навіть доброзичливим голосом. Маліту сподобалося, що адвокат змінив свої плани і не поїхав в страхову компанію оскільки, коли починав міркувати, йому були потрібні слухачі. Тим більше він працював над цією справою в повній самотності і з радістю скористався можливістю розповісти про все досвідченій в області закону людині. Інспектор, слід сказати, завжди віддавав перевагу усним доповідям над письмовими. Стефан Дікінсон, почав він, був завзятим біржовим гравцем і виявився в результаті своїх ризикованих махінацій, що називається павуха у баргах. Його можна так назвати людиною, позбавленою яких-небудь принципів, що властиво багатьом біржовим спекулянтам. Правда, з одним виключенням. Він відносився з підвищеним пієтетом до жінок, і я скільки не шукав, не зміг виявити ніяких слідів його зв'язків з особами протилежної статі. Іншими словами, в цьому сенсі він був істинним пуританином. Але окрім цього, нічого хорошого сказати про нього не можу. Додам лише, він відрізнявся підвищеною зарозумілістю і розвиненим до крайньої міри егоїзмом. Особливо він терпіти не міг свого батька, якого засуджував і з якого таємно глузував. Особисто я тільки раз зустрічав старого джентльмена і розмовляв з ним але хочу помітити, що, по-моєму, жити з таким занудою і дійсно дуже важко. Дедмен енергійно кивнув, виражаючи повну згоду з цією заявою. Десь всередині літа, продовжив інспектор. У Стефана, чиє фінансове положення почало катастрофічно погіршуватися, уперше сформувалася ідея вбивства батька. Зрозуміло, він відмінно знав, що батько після смерті Артура Дікінсона застрахував своє життя на значну суму. Знав він і про те, що батько регулярно приймав медінал, прописаний йому лікарем. А як ви визначили час? запитав містер Дедмен. Я дізнався у сімейного лікаря, що містер Дікінсон старший прислав йому лист, де просив в якості експерименту виписати рецепт на цей препарат в порошку. Доктор рецепт виписав і відіслав, але незабаром отримав другий лист, в якому Дікінсон старший повідомив, що вирішив обмежитися пігулками, оскільки медінал порошку йому не сподобався. Зрозуміло, обидва листи були підробними. Син перехопив рецепт, отримавши таким чином засіб для здійснення свого задуму. Отже, син став чекати, коли батько відправиться в черговий піший похід. З ряду причин вбивати батька у власному будинку йому не хотілося, а можливо, в силу деякої сентиментальності, точно не знаю. Загалом Стефан вирішив, що все повинно статися в готелі Пенбері, де його батько людина звичків зазвичай завершував свої піші переходи. Проблема, проте, полягала в тому, що Стефан не знав, коли саме батько дістанеться до згаданого готелю. А тим часом Дікінсону молодшому вимагалося зробити деякі дії, щоб забезпечити собі надійне алібі. Цю проблему він розв'язав таким чином. Домовився з сестрою про поїздку в Швейцарію під час відпустки але в останню мить знайшов привід, щоб затриматися і не зустрітися з нею в обумовлений раніше час. Нам довелося потрудитися, щоб встановити цей факт, але ми з'ясували, що від одного із замовлених в швейцарському готелі номерів відмовилися без попереднього повідомлення. Після цього він відправився в Пенбері, де зняв номер в очікуванні, коли туди прибуде батько. Зареєструвався він під ім'ям Стюарда Девіта. Ініціали такі ж, як і у нього самого. Щоб не видав багаж, маркірований, поза всяким сумнівом, буквами СД. До питання про ініціали, помітив містер Дедман. Чи не звернули ви увагу на те? Про це поговоримо в належний час, перебив його маліт і продовжив. Отже, в реєстраційній книзі він дав адресу будинку на Хаук-стріт, в якому, як мені вдалося встановити, розміщувався маленький пансіон, де до самого недавнього часу мешкав дрібний клерк з офісу брокерської фірми, що допомагав йому провертати махінації на біржі. Стефан добре знав звички цієї молодої людини, оскільки підтримував з ним знайомство. Згаданого ж клерка, як з'ясувалося, його працедавець нещодавно звільнив і за спроб незаконно присвоїти деякий відсоток від біржових угод. У готелі син вибрав кімнату поряд з тією, яку, як він знав, традиційно займав батько. Вважаю, він багато разів з нудьгою слухав оповідання старого, що оповідав в усіх деталях про своє перебування в так обожнюваному їм Пенбері знайшовши привід, що дозволяв йому триматися чим далі від інших гостей готелю. Стефан зачаївся в номері в очікуванні своєї години. Установлений завдяки реєстраційній книзі час в готель прибув містер Дікінсон і, як завжди, замовив собі в номер чашку чаю, попросивши по своєму звичаю залишити піднос в коридорі, щоб його можна було узяти, коли знадобиться так що синові залишалося лише вислизнути з розшатованої рядом кімнати, висипати з пакетика порошок медінала в чайник. Мені сказали, що цей порошок швидко розчиняється в гарячій воді і майже не має смаку, і повернутися до себе. Трохи пізніше батько відкрив двері, забрав піднос, додав свою стандартну дозу медінала у вже отруєний чай і, випивши його, так міцно заснув що розбудити його вже не представлялося можливим. А на наступний ранок син, заздалегідь виписавшись з готелю, встав з першими променями сонця і поїхав на вокзал, щоб встигнути на експрес до Лондона. Там він пересів на восьмигодинний літак до Цюріха і вдень зустрівся з сестрою в Клостерсі, повідомивши їй, без сумніву, що добирався до Швейцарії на паромі і потягу, як це робив раніше. Потім відразу ж потягнув сестру в гори, де вони провели декілька діб, ночуючи в хатинах. Це тривало до тих пір, поки Стефан не переконався, що вони вже не встигнуть на похорони, де хтось з персоналу готелю міг його упізнати. До речі, швейцарська влада допомогла нам простежити їх шлях, допитавши гіда, якого брат з сестрою найняли вирушаючи в гори. Обдумавши положення, що склалося, Стефан вирішив, що доки все йде згідно з придуманим їм планом. Його батька знайшли таким, що помер від передозування снодійного. Співчуваючий коронер майже напевно кваліфікує смерть, що настала в результаті нещасного випадку, і тому ніхто не ставитиме питань. Так, без сумніву, і сталося б, коли б не три украй неприємних обставини. Перше виявлення у ізголів'я покійного записки з цитатою, чий зміст якнайкраще підходив до картини смерті. Друге, той факт, що Ленард Дікінсон, допивши пігулки, що залишилося в одному флаконі, навіщось випив ще декілька з іншого. І третє, дуже дивна з натяками розмова, яку містер Дікінсон завів зі мною, коли ми познайомилися. Усі ці нещасливі обставини синові належало нейтралізувати власними силами. Не знають, чи відразу Дікінсон молодший зрозумів, що вердикт коронера про самогубство а може позбавити його грошей, які він сподівався отримати, скоївши злочин. Але досить скоро його про це повідомили. А в результаті хлопець опинився в скрутному становищі. Тут Маліт засміявся а я б сказав, дуже важкому. Пішовши на величезний ризик і вчинивши вбивство, він вимушений був піти на ще більший ризик, щоб довести, що вбивство мало таке місце, але вчинив його хтось інший. І ось Стефан Дікінсон, безпринципна людина і азартний гравець за вдачею, вирішив зіграти в найазартнішу і важливішу гру у своєму житті і, перш ніж зробити перший крок, відправився подумати тільки до мене. Можливо, вважав, що в моєму розпорядженні є корисні факти, які можуть допомогти йому спростувати вердикт Корнера про самогубство. Втім, напевно, він ставив перед собою і інше завдання можливо, навіть важливіше, ніж перше. Він хотів в розмові на цю тему, так би мовити, промацати мене щоб дізнатися, чи не викличе його пристрасне бажання довести, що Дікінсона старшого вбили, яких-небудь підозр на його рахунок. А, мабуть, вважав, що якщо у нього це вийде під час бесіди з професіоналом, тоді в затіяному їм приватному розслідуванні його вже точно ні в чому не запідозрять. І що цікаво, у нього все вийшло. Після бесіди з ним я взагалі викинув цю справу з голови і згадав про неї знову лише після того, як дізнався про самогубство Парсонса в Мічестері. Тоді знову, обдумавши усі обставини справи, я уперше серйозно поставив питання, чи був убитий містер Дікінсон, і якщо так, то ким.